Քաղաքագետի ամբյոնից ելույթ է ունենում քաղաքական վերլուծաբան Միքայել Հաջյանը։ Բարեկամներ, այսօր մեր զրույցի թեման Ադրբեջանի կողմից Արցախի շրջափակման պայմաններն ու հետևանքներն են եւ արկա աղետալի վիճակից ելքի հնարավոր ուղիները։ Իրավիճակն Արցախում քիչ է ասել աղետալի է, այն առավել քան օրհասական է։ Փաստորեն հուլիսի 25-ից իսպար ընդհատվել է գյուղական համայնքների տրանսպորտային կապը թե շրջկենտրոնների եւ թե մանավանդ մայրաքաղաքի հետ։ Այդ մասին, ինչպես գիտեք, նախորյակին Հանրապետության բնակչության իրազեկել էր տարածքային կառավարման եւ յենթակառուցվածքների նախարարությունը, ահազանգելով, թե քանի որ վարելիքի սուխ պաշարները նույնպես սպառվել են, ուստի որոշվել է հաջորդ օրվանից Հանրապետության ողջ տարածքում լրիվությամբ դադարեցել հանրային տրանսպորտի աշխատանքը։ Ադրբեջանի կողմից Արցախը շրջափակելու հետևանքով առաջացած վարելիքի գերսողության պայմաններում հանրային տրանսպորտը մինչ այդ հուլիսի 18-ից կաթվածահար էր հիմնականում մայրաքաղաք Ստեփանակերտում, սակայն հնարավորինս պահպանվում էին միջշրջանային երթուղիները, բայց ահա ինչպես տեսնում ենք կաթվածի հարվածը հասավ նաև միջ շրջանային երթևեկությանը։ Ստացվում է, եթե մինչ այդ մեր արցախցիներիս հիմնախնդիրն արտաքին պաշարումն էր, որ Բաքուն ահա շուրջ 8 ամիս շարունակ իրականացնում է արգելափակված պահելով Հայաստանի եւ մնացյալ աշխարհի հետ Արցախ կապող մայրուղին, Բերձորի միջանցքը, ապա ներկայումս մեզ համար հիմնախնդիր է դարձած նաեւ պաշարման ներքին ցանցը։ Գյուղերի միջև, գյուղերի եւ շրջկենտրոնների ապա եւ նրանց ու մայրաքաղաքի միջև։ Հետևապես մնում է ավելի ամուր սեղմենք մեր գոտիները։ Մանավանդ քաղաքաբնակներս, քանզի կարելի ակնկալել, որ կամ լարիվությամբ կդադարեցվեն, կամ էլ թե լավագույն դեպքում անհամեմատ կդժվարանան սնդամթերքի առաքումները գյուղական բնակավայրից քաղաքներ, ինչին անմիջապես կհետևի առանց այդ էլ սրընթաց եւ կարծես թե անկասելի գնաճ շուկաներում ու բանջարեղենի, նաև մթերային խանութներում։ Առավել քան ցաներ կացության մեջ կայտնի առողջապահության համակարգը, սկսած շտաբ օգնությունից մինչև բուժզոնումների ու բուժումների կազմակերպում քաղաքաբնակների, թե մանավանդ գյուղաբնակների համար։ Շարունակեմ թվարկումները։ Մի օ բանի ասեմ, որ տեսանելի հերանեկարն ավելի քան մռայել է հանրապետության կենսագործնիության առանց բացառության բոլոր ոլորտներում։ Առավել եւս, որ անմխիթար վիճակում է գտնում նաեւ կառավարման համակարգը, որը մի տեսակ խճճվել է վերջին տարիներս իր իսկ անհերատեսորեն հյուսած եւ արհեստականորեն ուշացված բազմաշերտ ու բազմաստիճան վարչական կառավարման դասավորումների սարդոստայնում, եւ այդ իսկ պատճառով հազիվ հազ կենթանության նշաններ է ցույց տալիս։ Երբեմն դժվարանում ես հասկանալ ով է ում կառավարում եւ կամ ով է ում ենթակա ու վերահսկում։ Սարդը ոստայնի մեջ կամա ակամա ընկած իր պոտենցիալ զոհերին, թե ընդհակառակը վերջիններս սարդին։ Արդյունքում աչ ու ձախ Վերևից, ներքևից թե կողքից շռայլ խոստումներ ու կտրական ցուցումներ են հնչում, բայց թե ով է այդ ամենը կատարողի դերում, այդպես էլ անորոշ ու անհայտ է մնում։ Միայն մեկ օրինակ՝ կառավարությունը վերջերս խոստացել էր կառավարելի դարձնել գյուղմթերքի արևտուրը։ Կասեսնել վիթխարի թափ առած գնաճը, արգելել բանջարեղենի եւ այլ գյուղական մթերքների առուվաճառքը փողոցների մայթերին, պուրակներում, կազմակերպել դրանց անմճար փոխադրումը գյուղերից, քաղաքային շուկաներ, դարձյալ անմճար հիմունքով վաճառասեղաններ տրամադրել պայմանով, որ เป զի վաճառքն իրականացվի կառավարության կողմից սահմանված եւ բնակչության համար հնարավորինս մատչելի գներով ընդ որում հասկացնելով, որ գործընթացը մշտապես պահվելու է պետական խիստ վերահսկողության ներքո, անկամ նախազգուշացնելով, որ հնարավոր խախտումների դեպքում կարկազանցները կենթարկվեն ամենայն պատասխանատվությամբ։ Բայց ով ում ասաց եւ ով ում լսեց, ով ում է վերահսկում։ Իսկ սա նահա առաջվա պես ճառում է կանգնած տեղը։ Իսկ գները շարունակում են իրենց վերընթաց երթը մռոցության մատնած անխտ Տիր բոլոր իրավական ու մանավանդ բարոյական գրված թե չգրված նորմերը։ Բայց կա արդյոք ելքի ուղի ստեղծված վիճակից, կարող եք հարցնել։ Անշուշտ կա, քանզի բնության մեջ առասարակ եւ հանրային կյանքում մասնավորապես անելանելի իրավիճակներ երբեք չեն լինում։ Անկամ այն պարագայում, երբ ի վերջո հասկանում գիտակցում ենք, որ այսպես ասած դանակն այլևս ոսկորին է հասել։ Նախ պետք է հստակ գիտակցենք, որ մեր գլխիճարն առաջինը մենք ինքներս, արցախցիներս պիտի տեսնենք մեր մեջ արտնացնելով արցախյան շարժման ժամանակների հանրային զորակցության եւ համերաշխության զգացողությունը վերստին համախմբելով արցախի ազատության եւ անկախության գաղափարի շուրջ մեզնից թոթափենք ու ձերբազատվենք անձնական շահն առաջնահերթ գերադասելու կորցանարար վարակից եւ թեկուս հենց գնաճի սանձմամբ անհարկիչ բարթացնենք մեր առանցայն էլ ոչ դյուրին կյանքը։ Հասկանանք, աղետը, որ այսօր շոքել է մեր դրանը, համընդհանուր է, վերաբերում է անխտիր բոլորիս, հարուստ ես, թե աղքատ, վաստախքի աղբյուր ունես, թե ոչ, աշխատանքի տեր ես, թե գործազուրկ, միլիոնատեր ես, թե ընչազուրկ, էական չէ մենք բոլորս էլ նույն ճակատագրի տերն ենք։ Անկախ նրանից, թե որ սոցիալական խավին ես պատկանում, միևնույն է դու ազգությամբ հայ ես, դավանանքով քրիստոնյա, դու խոչընդոտ ես մեծ թորանի ճանապարհին, հետեւապես ենթակա ես ոչնչացման։ Այստեղ Ղարաբաղում լինի, թե Հայաստանում։ Իսկ դա գիշատիչ թուրքն է ասում մեր ողերիմ ճշնամին։ Ուրեմն ի՞նչ Պարզապես ուրشادիր ու հոգատար զգայուն լինենք մեկս մյուսի նկատմամբ։ Ցանոթ, անցանոթ է դիմացինդ, հարևան է թե բարեկամ։ Ինչ կապ ունի։ Արցախում ապրող յուրաքանչյուր ոք քո բախտակիցն է։ Այնպես որ պատրաստական լինենք ու փորձենք թեկուս փոքրինչ, թեկուս հնարավորինս թեթևացնենք միմյանց կյանքն ու կենցաղը։ Թույլ չտանք, որ մեկն ու մեկը սմկնի մեր պայքարի այս կամ այն հանգրվանում սովից լինի, թե առողջական վիճակի վատթարացումից։ Ախր յուրաքանչյուր ունկնողի հետ դու էլ թուլանում ես անկախ նրանից կուշտ է ստամոքսդ, թե ոչ։ Իմ մեկնաբանություններում ես քանից եմ ասել, վերհաստատելով ասած կրկնեմ հիմա էլ։ Մենք հայերս վիթխարի ներուժի տեր ազգ ու ժողովուրդ ենք։ Տեր կանգնենք մեր ներուժին, տիրություն անենք միասնաբար արժանապատորեն դիմադրելու եւ հաղթելու մեր անսպար հնարավորությանը։ Ականատես եք համացանցից։ Այս օրերին ամենուրեք երրում փոթորկում է աշխարհի ողջ հայությունը, մայր հայրենիքում լինի թե Սփյուռքում, միջազգային հանրությունից պահանջելով զորավի կանգնել հայրենի բնորանում ազատ ինքնուրույն ապրելու եւ արարելու մեր արցախցիներիս օրինական պահանջին կանխարգելել ու դատապարտել հայոց երկրորդ ցեղասպանությունը, Պատժել մարդկության դեմ փաստորեն իրագործվող այդ հանցագործության մեջ մեղավոր բոլոր քաղաքական ու ռազմական գործիչներին, պարտադրել Ադրբեջանին բացելու Բերձորի միջանցքը, ապահովելու մարդկանց ու փոխադրամիջոցների անարգել երթևեկությունը երկու ուղությամբ ի կատարումը 2020 թվականի երկակողմ հայտարարությամբ սահմանված պայմանների, կասեցնել օրավուր խորացող մարդասիրական աղետն Արցախում։ Այդ մասին հերթական եւ ամենաթարմ հավաստիքը հուլիսի 25-ի միաժամանակյա հանրահավաքներն էին Ստեփանակերտի կենտրոնական վերածնդի հրապարակում եւ հայոց քաղաքամայր Երևանի ազատության հրապարակում։ Ի պաշտպանություն ճշնամական պաշարման սեղմ օղակի մեջ հայտնված Արցախի Միավորված ազգերի կազմակերպությանը, միջազգային առաջատար կազմակերպություններին, աշխարի ողջ հանրությանն ուղված սատարման կոչերով համազգային հիմնախնդիրների շուրջ համայն հայ ժողովրդի միասնականության վերահաստատումներով։ Իսկ որ հանուն ազատության Արցախի ժողովրդի պայքարը համազգային հիմնախնդիր է, համոզված եմ, մեր ուղդիրներից ոչ ոք դույզնիսկ չի կասկածում։ Ի պատասխան հնարավոր է հակադարձեք։ Կուր եւ համր ու խուլ է միջազգային հանրությունը եւ եթե արձագանքում էլ է արցախցիներից եւ առասարակ համայն հայոց արթարացի պահանջներին, ապա զուտ երեսպաշտորեն եւ ոչ հերկերբ համաձայն եմ, իրոք այդպես է։ Բայց դա չի նշանակում, թե պետք է հիասթափված դադարեցնենք մեր պայքարը եւ հանձնվենք ճշնամու ողորմածությանը։ Հայոց բողոքի ու պահանջատիրության ցույցերը ալեկվելով ամենուրեք աշխարում վստահ եմ վաղ թե ուշ ուշքի կբերեն միջազգային հանրությանը։ Ի վերջո, միայն միշելները կամ բորելները չէ, որ պետք է վճռեն ինքնորոշված եւ ազատության պայքարի ուղին բռնած ազգերի ու ժողովուրդների ճակատագիրը։ Միջազգային հանրությունն ավելի լայն հասկացություն է իր մեջ ներառելով տարբեր ժողովուրդների առաջադեմ պետական, քաղաքական ու գիտամշակութային ոլորտների գործիչների, որոնց ճնշող մեծամասնություն այսօր մեզ հետ է ու պաշտպանում է Արցախի հայության իղձերն ու ձգտումները։ Այո, իրավացի կլինեք ասելով, թե Հայաստանի գործող վարչախումբը տարբեր ամբիոններից շարունակաբար հայտարարում է, թե ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ու նրա կազմում նաև Ղարաբաղը։ Անկամ խուսափում են Արցախ ասելուց։ Դարձյալ որպես ամենաթարմ հավաստիկ Հայաստանի վարչապետի բասկաթորը գրաված անձի միաժամանակյա ժամանակյա հանրահավաքների նույն օրը հուլիսի 25-ի մամլո ասուլիսում նրա լկտի պահվածքն էր եւ անհիմն ինքնարթարացման եւ ինքնահերոսացման զառանցանքները։ Հասկանանքի վերջո Հայաստանի ներկայիս իշխանությունները ոչ մայր հայրենիք են եւ ոչ էլ մայր հայրենիքի ժողովուրդ։ Դրանք այդ վայ գործիչները սոսկ սորոսական ուղեգրերով քաղաքական հարտակում հայտնված ժամանակավարեպ ու ժամանակավոր խամաչիկներ են, որ Քաջնազարյան պատեհապաշտությամբ առայժմ տիրում են իշխանական աթորներին, կառավարման օրենսդիր թե գործադիր մարմիններում եւ Արցախի ինչու՞ չէ նաեւ Հայաստանի հարցերում սոսկ նվագակցում ու զուգերքում են Ադրբեջանի հետ։ Այս էլ քանյորորդ անգամ գիտակցելով թե ոչ նրանք ինքնաբերաբար հաստատում ու վերահաստատում են, որ 2020 թվականի աշնանային պատերազմը, որ Ադրբեջանը Թուրքիայի համակողմանի աջակցությամբ եւ անմիջական կառավարմամբ, ինչպես նաեւ Անկարայի ջանքերով հավաքագրված միջազգային ահաբեկչական ուժերի ներգրավմամբ սանձազերծել էր Արցախի հանրապետության դեմ, իրականում նախապես պաշտոնական Երևանի հետ համաձայնեցված եւ Արցախի համար կառավարելի պարտվողական դարձված լայնածավալ ռազմագործողություն էր մեծաթիվ զոհերի գնով Արցախն Ադրբեջանին հանձնելու պայմանում։ Ինչ խոսք, Մեզնից յուրաքանչյուրի համար անչափ ցավալի է մտածել, որ այդ հանցավոր ծրագրի ստվերային մասնակից էր նաև Հայաստանում իշխանությունը 2018 թվականի գարնանը ժողովրդին խապեյությամբ մոլորեցնելու գնով զարթած Վարշախումբը։ Բայց այդ դավադիր ծրագիրը, ինչպես տեսանք, ի հեճուկս նրա մասնակիցների չհաջողվեց իրագործել վերջնականապես։ Նախ Արցախի պաշտպանության բանակի համար հերոսական դիմադրության, ապա եւ Ռուսաստանի Դաշնության գործուն միջամտության շնորհիվ։ Արդյունքում Արցախի հանրապետության 1/4 մասը մնաց ճշնամու կամ ավելի ճիշտ ճշնամիների վերահսկողության գոտուց դուրս, շարունակելով պահպանել ու կազմակերպել երկրի անկախ պետականությունը։ Իսկ Արցախի անվտանգությունն ահա շուրջ 3 տարի իրագործում է միաժամանակ պաշտպանության բանակի եւ պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո այստեղ տեղակայված ռուսաստանյան սակավաթիվ գրեթե 2000-անոց խաղապահ զորակազմի ջանքերով։ Արդյոք ռուս խաղապահները լիարժեք են իրականացնում իրենց մարդասիրական առաքելությունն Արցախում։ Մեզնից յուրաքանչյուրն էլ կարող է բազմաթիվ փաստարկներով վկայել ու հաստատել, որ ամենևին էլ ոչ։ Թե ինչու զորակազմի բարձրաստիճան հրամանատարները պարզաբանում են, չունեն ուժի կիրառմամբ հակադարձելու միջազգային մանդատ։ Անկամ Ադրբեջանը Երակոմ հայտարարության ընդունման ժամանակ հրաժարվել էր խաղապաներին իր կողմից նման հնարավորություն ընձեռելու շնորհից, այսինքն ուժային միջամտության թույլտվությունից, անկասկած հերագնա հաշվարկով եզրահանգելով, որ այդ իրավունքն անհամեմատ կարգելակի իր սադրիչ ահաբեկչական գործողություններն Արցախի դեմ ուղղված շփման գծից անդին գտնվող հայ բնակչության բարոյահոգեբանական ճնշմանը։ Իդեպ Բերզորի Միջանսկի արգելափակման արդյունքում ներկայումս պաշարման օղակում է հայտնված նաև ռուսաստանյան խաղաղապահ առաքելությունը, եւ ինչպես օրերս իր արցանց մամու ասուլիսում հայտնել էր Արցախի հանրապետության նախագահը Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ Զորակազմը նույնպես սնվում է հանրապետության առանց այդ էլ սուղ մթերային պաշարների հաշվին Այդ դեպքում կարող եք հարցնել, իսկ ում են պետք ռուս խաղապահները, եթե իզորու չեն ապահովելու նույնիսկ սեփական սունունդը։ Պատասխանը՝ պետք են։ Եվ պետք են հենց մեզ արցախցիներից թեկուզ եւ այդ կաշկանդված վիճակում, բայց նրանք կոկորդում մնացած ոսկոր են դարձած Ադրբեջանի համը կամ այլ կերպ խաղապահների ներկայությունը յուրատեսակ զսպաշապիկ է նորանոր սադրիչ նկրտումներով հղի Բաքվի համար։ Ի վերջո Աբշերոնի թերակղզում հստակ գիտակցում են, որ ռուս խաղապահների հանդեպ ուժի ցանկացած կիրառում կարող է հանգեցնել հարավային Օսիայում 2008 թվականի օգոստոսին տեղի ունեցած նախադեպին, Երբ վրացական զինված ուժերը հրետակոծեցին այդտեղ տեղակայված ռուս խաղապահների զորամասը եւ արդյունքում տուժեց ողջ Վրաստանը, ենթարկվելով ռուսական զորքերի լայնածավալ հակահարձակմանը։ Իլրումն Մոսկվան վերջապես ճանաչեց հարավային Օսիայի եւ Աբխազիայի պետական անկախությունը։ Այս նախադեպն է, որ ներկայումս զսպում է Ադրբեջանի ձգտումը ռուսաստանյան խաղապաներին, որ քան հնարավոր է շուտ հեռացել վտարել Արցախից իր ձերքերին ազատություն տալու հերագնա նպատակով։ Ըստ երևույթին դա քաջ գիտակցում է նաև պաշտոնական Անկարան։ Ոստի պատահական չէ, որ անձամբ Էրդողանն է հորդորում իր գործընկեր Պուտինին հույս հատնելով, թե Մոսկվան 2025-ի նոյեմբերին խաղապահ առաքելության հնգամյա ժամկետի ավարտից հետո հավատարիմ մնալով երակողմ հայտարարության պահանջին իր զորակազմը դուրս կբերի Լեռնային Ղարաբաղից։ Այլ կերպ ասած, Թուրքիայի նախագահը Մոսկվացի իր գործընկերոջն այդպիսով իսկ հավաստիացնում է, որ չնայած Բաքվից հաճախակի հնչող սպառնալից հողորտանքներին, Ադրբեջանը այնուամենայնիվ մտադիր չէ ուժային միջոցի դիմել Արցախում տեղակայված ռուս խաղապահների դեմ իսկ դա նշանակում է, որ մենք արցախցիներս դեռևս ավելի քան 2 տարի ժամանակ ունենք ոչ միայն հարաբերական անդորում ապրելու, այլև աշխատելու մեր ինքնապաշտպանության հնարավորինս ուժեղացման ուղղությամբ։ Միևնույն ժամանակ աշխարհակահաղական իրավիճակն այն աստիճան արագությամբ է փոփոխում, որ չի բացառում այդ կար ժամանակամիջոցում նոր պատուհանի բացվելը նաև մեզ Արցախի ժողովրդի համար։ Սակայն Անկախ այդ գուցե թե իրական եւ կամ երևակայական հերանեկարից մեր հիմնական խնդիրը որպես օրվա հրամայական համաժողովրդական եւ համազգային համախմբման մեջ է մեր միասնականության մեջ այստեղ Արցախում արգելափակված հակարի կամրջից անդին մայր հայրենիք Հայաստանում եւ հայոց Սփյուռքում գիտակցենք ի վերջո մենք հայերս ենք մեր գլխավոր հույսն ու ապավենը հայոց վերակերտված պետականության պահպանման ու զարգացման, հայ ժողովրդի հարատեվության ապահովման բոլորիս համար նույնական խնդրում։ Այնպես որ ասենք ամեն եւ բոլորս ի գործ։ Thank you.